а смагляве тіло рветься з панцера сорочки, вабить. Не піддавайся ще раз голосу крові Андрію. Це чуже вороже тобі тіло. Воно виставлене як приманка для глуму, для кари за ображене самолюбство. У Ващенка ледве вистачило снаги одірвати від підлоги змертвілі стопудові ноги. Він повільно пішов із кімнати, вже не відчуваючи більше ні сорому, ні обурення а лише тупу байдужість і втому. Під парканом розквітла вишня. Вона була зовсім невеличка на зріст, трохи більше за наталочку. Дівчинка пригортала її галузки до грудей, боязком ружачи очі і радісно цілуючи срібні зірочки квіток. Вона вперше в житті дізналася, що на світі є дерева, що вони мають наймення і цвітуть. Дізналася тільки для того, щоб за зиму все це позабути і заново усвідомити наступної весни. Андрій Степанович заздрив дитині. От якби й собі зуміти сприймати світ і його явища лише однією неповторною миттю, не думаючи про те, що може статися завтра. З кожним днем розквітало все більше кущів і дерев. На клумбах міста. Уже красувалися висаджені з теплиці яскраві тюльпани й орхідеї, скромні братки, півники, незабудки. Ще приховані від людського ока свічечки каштанів набрякали все впевненіше, щоб одної невловимої миті перетворитися на ніжнобарвні фарфорові чуда. Петро Макуха досі не давав про себе знати. Мабуть, у нього змінилися плани. Може, порвався їхній зв'язок з Богдановою, може, виникла інша причина. Ващенко, в свою чергу, так і не зібрався подзвонити Надії Семенівні. Навіщо він їй здався? Про що їм говорити? Розлука з Ніною, клопіт з Валею Щербань, непорозуміння з Дорошенко. Чи не досить із нього? Навіщо шукати собі нової притичини? Навряд чи коли Андрій Степанович скористався б із того номера телефону, який запам'ятав її вуст під час танцю, навряд чи коли зустрівся б з Кирпатою Ізольдою, та допоміг випадок. Один із тих непередбачених випадків, на які так багато життя працівника швидкої допомоги. Ващенко мав нічне чергування з суботи на неділю. Взагалі в такі ночі буває більше викликів, ніж у буденні. В суботні вечори люди частіше справляють весілля, іменини, ходять у гості, а де гості, там і чарка, і інші порушення звичного режиму. А це була незвичайна субота перед день Великодня, щойно минула північ. А Ващенко з бригадою вже ні в року не Виклик надходив за викликом. Бригада ж цього разу працювала без санітара. Ще й від шофера допомоги чекати годі попався неговіркий і неповороткий шульга, якого Ващенко знав із двох-трьох попередніх чергувань. Шульзі давно стукав у двері похилий вік, а старий усе не кидав твердого наміру заочно скінчити політехнічний інститут і стати інженером. Він із року в рік готувався до вступних екзаменів, із року в рік провалювався, але невдачі не охолоджували його. Шульга й зараз обклався підручниками та довідниками, від яких відривався лише для того, щоб крутити бублика. А як тільки машина зупинялася, героїчно поринав у премудрості наук. Андрій Степанович кепкував у думці із шульги із себе. Безперспективна впертість водія схожа була на донкіхотство, але ще меншого схвалення заслуговувала поведінка самого Ващенка який у своїх дисертаційних планах посувався зі швидкістю слимака. Від Вероніки Юзефівни Андрій дізнався, що в інституті патофізіології незабаром відбудеться конкурс на заміщення вакантних посад молодших наукових співробітників. Похвалилася стара й тим, що учні академіка Брюхоненка мають намір практично перенести спроби оживлення з тваринних організмів на людські. Калиновська запевняла, що нібито вже успішно проведено експерименти на дітях, яких вдалося повернути до життя після клінічної смерті. Отже, починалася нова ера в тій галузі науки, якою захоплювався і якій ладен був віддати всього себе лікар Ващенко. Коли б не обтяженість родиною, буденні клопоти, коли б він виразно почув люті, розпачливі слова. Валентини Щербань. А без коли б ніяк не можна. І гірко всміхнувся. Видно, валю таке не можна. Радий був, що сьогодні працює без неї. Після того прикрого вечора дівчина йому більше не зустрічалася. Скоріше б у неї минула ця, за її власним визначенням, хвороба. Працювали удвох з Олегом Павлюком. З таким фельдшером надійно. Павлюк сам уже без п'яти хвилин лікар все ж обидва неабияк стомилися. Їхали на виклик за незвичайною адресою вулиця Островського, Покровська церква. У церкві правили Великодню всеношну.